อวาทโยวิปัสสัญญาโยวาจิโตปัญจมยเรต รัตสัตวิยาสัพนาเมหิสัพพโตทิกิสมาโวหิงหังหินจนังตามหาจาอิมาสมาหาทาจายะโตหิงกาเลกิงสัพพัญเยกยะกุหิทาทาจนังตามหาทานิจาอิมาสมาราหิทุนาทานิจาสัพพสโสธรรมิวาอาวันโนเยโลปัญจาวุตัสโชยิเตสุปัสสัทสะโสจาอันติกาสเนโทภาระ สกันยุวานัญจาวันตุมันตุวินัญจาโลโปยาวตังตรณะทาการานังพยัญชนะนิจารยชะการตังอามาตุมานาตุราชารังนักสคาสตุปิตาทิสมานาวะอิรินามะกะเปปัจโมกันโดนามาสุตังนิติตัง